34. pitanje. Da li je dozvoljno ubijati insekte ukoliko te ezijete, a postoji bojazan da će se razmnožiti u velikom broju u kući? Jest dozvoljeno da ubiješ ti insekte, bez obzira koji, koji unutar kuća, koji pravi ezijet, dolazi na hrana, pravi rupe, svašta, razumijeti, ali ne sa vatrom, razumijeti? Pa e, dozvoljeno, e, ima dosta dokaza oko toga, a ali e, ne, to je dozvoljeno da, ubivati koji, koji čini uznamirivanja za vas. Allah najbolje